Kendisinden rivayet olunuyor. Ebu Hüleyre Hazretleri rivayet ediyor hadisi şerifi. İn eradte en tusafihani kader yarın Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle tahta zillil arş arşın gölgesi altında حضرة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مثلا فصلى علي كل يوم مئة مرة يرمي كل يزف صلوات كيف جبر تلك أن تصافحني قدم تحت ظل الأرض arş-ı azamın gölgesi altında Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ellerini, ellerini ellerine alıp mübarek ellerini itmek istersen sünne-i izafa salavat-ı şerife getir. Yani nasıl müjde bu Yani iller mahşer yerinde bin ayak bir araya birikmiş, elli bin sene güneş bir mızrak koyayım, kafası zımbır zımbır kaynar kana, kendi arş-ı azamın gölgesine çekilmiş, Peygamberinin mübarek ellerinden öpmek istersen, arzu ediyorsan, künde yüz rafa salavat-ı şerife getir. Ve kâle fî hadisin âkara lehu. Diğer bir hadisi şerifte de Peygamberimiz yine İktisadi Ramazan tükenip geliyor, üstüp elimizde mevzu kalıyor. Onlar düşsün tükensin, yavrularımız duysunlar. Evleri şefaatiyle vahireyle. Ebi Hüreyre'ye dedi, evleri şefaati ya Ebi Hüreyre, ey ümmeti ashabım, en evvel şefaatime nail olan kimse, nail olmak isteyen kimse, yani ellerinin zincirini çizip, ayaklarının zincirini çizip e, bu ümmetime şefaat ediyorum bıraktı bana. Halik-i Zülcelal yeşfe'u indehu illa bi izni. Allah'ın izniyle Muhammed'e müsaade edildi. Koy ümmetinin elini. Ayağını koy en güzel, en güzel şefaatine nail olup da cennete gitmek isteyen Limen ekserat salâfe aleyhinden üzerine daha çok salavat-ı şerife getirsin. Şefaatına da buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi ve sellem. Açık söylüyor Müslümanlar, bu yetmez size. Ha şimdi çarşıların işlerini bitirince arabanın üstüne oturdun mu, eline tesbih al, alma, istemez. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi Böyle devam edelim inşallah. Devam edelim de Resulullah'ın şefaatine nail olalım. İnşallah Allah'ımız nail olan kullar zümresine ilhak buyursun inşallah. Ayeti celile-i cemile şöyle dinleyelim. İşte Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Mevlamız buyuruyor ki İnnellezine amenu ve amil salihati Salihat deyip durur tabi muhakkak o kimseler ki iman ettiler. Biz iman ettik elhamdülillah. Allah yavrular gibi etmemiz çok şükür. Ne kadar günahımız varsa da Allah'ın affı da o kadar çok. Onun da affı siz dünyanın dolusu günah ola gelseniz de içinde şirk olmaz. Allah iki demedinizse dünyanın dolusu kadar rahmetinle gelir affederim sizi. Allah'ım böyle. Size söz verdim çünkü Ramazan'ın 20'sinden sonra af ayetlerini okuyacağım dedim. Salih amellerde bulundular. Muhakkak o kimseler ki iman ettiler. Kardeş, dünyanın bütün varlığı verilse, şu dünyanın bütün varlığı verilse, anlıyorum, nasıl bir dakika hayat satın alınmaz, gelirken bir dakika yaşat ya e, Ezrail, ne olursun, yok, dakika terk edemem çünkü Allah emir verdi, canını alacağım. Ahirette de iman ele geçmez, dünyada iman gitmezsen, ahirette ne kadar çalışsan iman nasip olmaz. Nasıl? Ölürken bir dakika müsaade edilmiyor, ahirette de imana müsaade edilmeyecek. Bu dünyada yakana iman edeceğiz. Yettik elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah rahmetiyle cümlemize husnu hatimeler sevdiğiniz ya Rabbi. Günahlarıyla sevapları dağıtılıyor. Allah'ın huzuru çünkü peygamberin yanı. Günah o kadar ağır gelmiş ki sevap yeğini kalmış, kalacağımış, kitapların haber verdiği. Ee, o filan oğlu filanın mizanı dağıtılıyor Efes seyrediyor. Peygamberler, evliyalar, Halik-ı Zülcelal, anan baban, komşuların hep bakıyorlar halini olacaklarının diye. Günahı o kadar ağır geliyor ki sevabı küçücük kalmış. Öyle bir mahzun ki yüzlerinden böyle yanaklarından ter geliyor. Allah karşısında utanıyor e, ee, acık daha duracak olsa yüzlerinin eti balın eti gibi dökülecek. Bu kadar utanıyor. Hacelet nari cehennem narından daha zor. Dur bulun bakayım diyor Allah. Semadan tır tır tır tır tır tır tır tır uçarak tebrik kadar insana gelen tebrik kadar bir kağıt geliyor. Koy bakalım sevap gözüne. Sevap gözüne konulu verince sevap alır geliyor, günah çok diye geliyor. Aman bilemedim ya Rabbi, bu niye bana kayıpten gelen, nasıl camide aşkıla, şevkula, buyurun aşkıla deyince, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü rasulü, halisan, muhlisan getirdiğin bir şehadet kabul olmuş, Allah onu kendi indinde muhafaza ediyordu. O içine asaba astılar ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Kurtuldum kulum hani cennete yanaya. Bunun için kardeşlerim şehadeti de dilimizden bırakmayalım imanın. Tam şeceresi ağacı şehadet kelimesi. Ondan sonra dalları, budakları, meyveleri, meyve. Bunlar ne hocam? Onlar da savun, oruç, salat, namaz, hac, hac, zekat, zekat vermek. Bunlar da dalları, budakları, yaprakları, kavukları, ağacın meyveleri. Ama için meyvasız ağacılar pek güvenilmez. Ben size rica ediyorum ki namazlar geçmesin, oruçlar girmesin, Zekatlar geri kalmasın, bunlar da yapalım inşallah. Daha devam edeyim. Ve akamus salate ve atuz zekat. Ve bağımsız namazlarını edep ve erkanla eden zekatlerini müstahak olanlara irha ettiler. O sevgili kullarım var ya, iman eden, zekatlerini verdiler. Çok konuştuk buradan, kafi gelir Hocam bir teciğin olsun, konuş burada. Çünkü son günler belki zekatta dayatmış adam olur. Dayatmaz da nefsi dayadır diyemeyeceğim diye böyle bir hadis okuyayım ona. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا أمراضكم بالصدقات وأعدوا للبلاء الدعاء Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Hadis Arapça olduğundan hocam anlayamadık. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Hassını envalekum biz zekat. Zeketinizle mallarınızı hısara alın. Bambul yemesin, Koyun basmasın, e, sil afatına uğramasın, solu düşmesin. Zekat verdiniz mi malınızı muhafaza ettiniz. E, birisi diyor ki senin koyun diyor e, canavar bu senin koyunu ısırdı. Yok imkanı yok diyor. Avcının işini de ısıracak diyor. Ne diye böyle güveniyorsun diyorsun ya ısırmış diyor. Senin koyun diyor şey diyor, çoban sizin koyunu ısırmış, tövbe inanmam, çünkü zekatını verdim ben. Zekatı verilmiş bir malı kurt ısıramaz diyor. Çobana diyor ki, çoban bizim Karabaş koyunu kurt ısırmış diyorsun, doğru mu diyor. Ben bilemedim, elinizi bilemiyorum, sizin koyunuz, bizim koyun değil ya. hele yemeyecek bizim koyunu diyor. Vurdum ne arzu vardı zekat verilmiş malı yiyecek diyor. Tolu neymiş ki de ekinini vuracak. Eğer hoşunu verdin, güzel zekatını verdin ben ırkçım oluyorum işte gelip ekini soracak. Hiç bunların imkanı yok çünkü Resulullah bize yalan söylemiş bilmem olur. Buna çok büyük günah. Resulullah diyor ki hakkını ve envanetün bir zekat. Zekatına malınızı hısara alın. Dizlerinizi gelmen, Başka yere gidemeyeceğim, Resulullah'tan çıkamayacağım, Allah'ın ayetinden çıkamayacağım, kusura kalmayın. Yine Resulullah'ın gününde olan bir vakayı haber vereceğim yanına. Siz bana dine için bir e, şehadet okunmayın. Hazretlerimiz böyle bu hadis-i şerifi okursanız pencerenin ötü yüzünden bir Yahudi dinleriz. Yahudi demiş ki demek malinin zekatını verirsen Allah malını muhafaza edermiş. İman niyetine değermiş de malın selamet gelirse ondan sonra imanda gider. Malı neden geleceğimiş hocam? malı Şam'dan ticaret yüklü ipekler vesaire kumaşları Şam'dan götürürlerdi Mekke'ye Medine'ye. Oradan kervanla beraber eğer malın selamet gelirse iman ederim yoksa Resulullah'ı keserim ben demiş. Kılıcını iyice yülemiş zehir ile zehirle yülenin mi attığı yere attın mı oraya yenirce dak derdine tutulurmuş, mutlaka ölürmüş o kimse. İyi dinliyoruz. Yaşımızı verdiğimiz belli ki iyi dinliyoruz. Ee, günün birinde bir haber gelmiş ki Medine'ye, bu gelen kervanı soydular, savanını çıkardılar. Mallarından bir şey kalmadı. Üstünü başını da soymuş eşkıya. Yani üzerinde güzel Şam'dan giydiği elbiseleri neyle soymuş çıkarmış deyince hazırlanmış kılıcını ne daha kendi adamından bir haber gelmemiş. Kendinin gönderdiği e, oğlu var, yanında kölesi var, onlar da gitmiş. Kölesi koşarak gelmiş demiş ki bütün kervan soyuldu, Bizim develer selamet geliyor. Oğlum nasıl olur bu? Bütün develeri soydular da bizimki ne diye soyulmadı? O eşkıyaların yanına gelmeden iki saat evveli devemizin birisi alsadı. Anlatılmıyor deve. Alsanca kervanbaşı dedi ki, deveyi ıttı, ayağı belki hamlamış olur, yürü yürü osanmış olur. Bir saat, iki saat kadar sen burada kal, biz plan suyun başında yıkacağız, evleneceğiz, oraya gelirsin. Bir iki saat orada duyup, durup da kervanın yanına gelince eşkıyalar da gitmiş, adamların da hiçbir şeyi kalmamış, sol, soymuşlar, savan etmişler. Demiş ki, bir hikmet var senin deveyin ayağının aksamasında. Çünkü kaldırınca hiç ayağında alsaklık kalmadan süratla yetişti. Köleni gönder de müjdele. Kölesi gelmiş demiş ki böyle böyle oldu ve demiş develerimiz selamet geliyor. Çünkü iki saat geriye kaldı demiş. Onlar soyuldu gitti, bizimki dolu geliyor. Koşarak gelmiş Resulullah ve Yahudi Resulullah mihrapta namaz kıldırmış, arkasını mihraba vermiş, Burada göremedik, cennette doya doya görmek nasip etsin. Sahabe-i ömün almış yine vaaz-ı nasihat ediyor. İslahları için çalışıyor, ahlakları için çalışıyor. Yelbiyle cemaati yararak ellerine kapanmış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Çok inat bir Yahudi Hindundur da iman etsin. Ya Resulallah her dediğim doğruymuş. Malımın zekatını verdi mi ne demiş. Mal bütün kervan sayılmış da benim mallar selamet geliyor. Selamet geldiği için değil, senin sözlüğün doğru olduğu için iman ediyorum ben sana. Sen hak peygambersin demiş ve imanla sebep olmuş. Sevgili Yahyalılar, sevgili kardeşlerim, sevgili Müslümanlar, her yerden de olur. İnsan malının ceketini dürüst gelecek olursa malına bir zarar gelecek diye gelemez. Kapsın koyarsın bir şey olmaz. Hut yiyemez, kararsız olsun. Zekatı verilmiş malı. Onun için sözüme inanırsan böyle. Resulullah'a inanırsan böyle. İnanırsan sen bilirsin. Daha hocam. Hassinu envalekum bizzekâ. Babu Zeker 18. sayfasında kendi irfanın hadis camini tanıyor der. Yani içinde böyle hoca da olur, e, kendi de mutalaa sahibi olur. Hoca kafadan mı atıyor, yoksa kitaptan mı konuşuyor? Onlara bir kanaat gelmenin için sahifesini, neyi, e, yerini göstereceksin, çare yok. Size istemez, siz ne diyorsanız inanın hoşlarına. Ve dâvû emrâzamın sadakâ Hastalarınıza davayı dile neyle atman da sadaka yerinde de diyor Peygamberimiz. Yani bir kimsenin hastası varsa bildirip bildirip Kayseri'ye koşmasın doktora. Dövründeki kanaatim olsun benim başlarıma çok geldi, kendime gelene haber vermeyeceğim. Çünkü sır bağlılığından babamın gününde Gereköy'de İmamkhana toybuların Hasan Ağa'nın yüzünde bir yenilce kara güldürmediler bir yara çıktı. Dobağı, gözü, yüzü hep şişti, konuşamıyor işin çoğuşa kardeşi, büyük kardeşime dedi ki, yeni fıkaraya birer şimit buğdaydan, yedi şimit buğday dağılıyor bakayım dedi. Derhal onu dağıttı. Dedi ki, kardeşim ayağa kalkar iyi olursa, e, yedi fıkaraya birer güğlek yenilen buğday vermek, yani nez veriyor musun? Üzerine nezir olsun mu? Nezir olsun efendim, istesen yetmiş şimit vereyim Şimdi baba yiğit adam 20-30 yaşında bebekleri küçük küçük tabi birkaç gün evveli Abdullah Çavuş öldü o derken yeniden onun da yüzüne yapışmış. Allah, Allah göstermesin. Ondan sonra dağıttı, e, ee, vaktiyle Hasan Ağa konuşmaya başladı babam Hasan. Hasan nasılsın? Efendim bir sene yenildim. Yaranın ağrısı da kalmadı vallahi. Neden olduğunu bilmiyorum. Sen bilmen ya biz dışarıda sadaka dağılıyor. Yeni fıkarayı memnun ettik. Böyle bir müşkilim olursa Allah'a söz verdi ki yedi fıkarayı memnun edeceğim diye. Neyle? Ona liradan yetmiş lira olsun vereyim, evsizlere sevindireyim. 150 liradan 700 lira vereyim, şu hastamı iyilersen ya Rabbi, hasta iyi oldun mu derhal 700 lirayı dağıtsın ki nezletmiş olduğu için borçlu olun. Ben bunun gibi yüzlercesini bilirim. Ama size bir tecik, şey zamanımdan olan şeyi söyleyeyim de, sen de ki, sen de ki, yahu ta eski kitaplarda gördüğünden de demeyiyor. Bu yara kendi kendine iletsiz kurudu da yerinde toplusunu bilirdim ben, yedi güğlet buğday daha dağıttılar, yedi fıkaraya, yedi evsize, yedi yoksuza hastalık geçti gitti dilimizle. Sen de oldun mu hoca? <laughs> ha beni geliştirmen ne var Allah aşkına ya. Ha diye de daha işini şeysin. Şimdi doktora gider dedim çocuklara ne kadar para verir ola? En aşağı o zaman 10 yıldır. 5 liraya otobüs geliyordu. 10 liraya geliyordu. E, ee, 170 liradan aşağı kurtaramaz. burada 20'şer lira alıyor. İlaç şu kadar ilaç. Şu 170 lirayı ver de Allah'ımıza güvenelim yaptın mı? Sızı ne kendi kendine kesilmiş yasaklı, sıza kalmış. Allah aşkına ben kardeşlerime her müjdeyi söyleyeyim, bunu da söyleyeyim başına böyle musibet geldin mi? Doktorlara diyor, bak Peygamberimiz diyor, vedâhu emrazatın bir sadakat. Emrazlardan, hastalıklardan kurtulmak istersen, bilhassa amalara, yetimlere, kimsesizlere sadaka ver. Daha bizim Antakya'dan Hafız, Faris gelmiş Yahyalı'dan çok memnun yani Yahyalı onu çok memnun vermiş. Onu memnun ettim ben de memnun oluyorum. Sadakayı esirgemeyin yerin korkma. Daha ve a'iddu lil belâi dua duayla da belaları reddedin. Başımıza musibet gelir belki o musibet gelmemesi için daha evvelden duaya devam edin. Her gün dua edin Allah'a. Her gün dua edin Rabbimize. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bütün din kardeşlerimle beraber kazalardan, belalardan güç yetmez, takat getirilmez, sıkıntılardan sen muhafaza et Ya Rabbi derim. Bütün müminlere de ilerim bu arada. Bir kendine ilersen olmaz tabi. Müminlere de ileceksin. Ya Rabbi bütün müminlerle beraber hepimizi imanla öldür. Rızanı buldun, Cennetinle, cemalınla güldür ya Rabbi deyip dua ederiz. O dua inşallah müstecab olur, kabul olur. Herkes birbirine böyle dua edecek olursa bela gelmezmiş o bir. O memlekete bela gelmez. İnşallah duaya da devam edelim. Şimdi mevzu elimizde çok olduğu için hepsi dursun şuradan bir şey daha okuyayım size. Daha bundan orada mani'u zekatı yevmel kıyameti nar. Malının zekatını ita etmeyen yevmi kıyamette nari cehennemdedir, cehennemin içindedir. Malının zekatını vermeyen. Hoca anlayamıyor biz. Niye anlamayacaksın? efendim 120 miskal altın 220 dirhem gümüş oldu mu e, nisaba malik olur. Mallarının zekatını verecek. Bütün Arabistan altınlarını bile o gramla dağıtıyorlar. Miskal gram. Yani 14 tane dilim altın küçük gramsın var ya 14 oldu mu ona zekat lazım gelir parası, Kulu, okumuyorum ben okuyamıyorum. Tombaklı cami. Evet. cami inşaatı için cemaatinizin e, ben yardım talep edin. Peki bunu lütfen buraya koyalım. Şöyle dursun. Benim hafız varis geldi mi zaten böyle bir şey çıkarırsınız. Dinliyorlar e, hocam. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem es sadakatü sadaka zekat İza haracet min yedi sahibiha sahibinin elinden çıktığı zaman yani eliyle fitremi aldın kabul ettin mi? Zekatımı aldın kabul ettin mi? Şu sadakamı çocukların ihtiyacına sarf et dedin mi anlamıyor sanırım. Teka'u fi yedillah o fakir eline almadan evveli Allah yedi kudretine alıyor, onu bir kabul ediyor Allah. Fakirle senin elin arasında bir el daha var. Yolcular ey yolcular yol Muhammed'in yoludur. Ey yolcular, ey yolcular, yol Muhammed'in yoludur. Her bahçenin gülü kokmaz, gül Muhammed'in gülüdür. Her bahçenin gülü kokmaz, gül Muhammed'in gülüdür. Hani eben, hani deden, aynı yere sen giden. Hani eben, hani deden, aynı yere sen giden. Doğru yolu takip eden, Yol Muhammed'in yoludur Doğru yolu takip eden Yol Muhammed'in yoludur Bir gün olur sende yalan Malın mülkün olur talan bir gün olur sende yalan, malın mülkün olur talan. Cehennemden çekip alan, El Muhammed'in elidir. Cehennemden çekip alan, el-Muhammedin elidir. Mümin kalbin temiz yakat, gafil gafil gezme sakat. Mümin kalbin temiz yakat, gafil gafil gezme sakat. Çok ölü taşıdın fakat Sal Muhammed'in salıdır Çok ölü taşıdın fakat Sal Muhammed'in salıdır Gözlerim göğe dikilse, gözlerim göğe dikilse, ruhum şiddetle çekilse. Dişim ağzıma dökülse, dişim ağzıma dökülse, ben yine illallah derim. La ilahe illallah Allah la ilahe illallah Dertlere derman ya Allah Kocasam belim bükülse kocasam belim bükülse Boynuma lale takılsa Cesedim nare yakılsa, cesedim nare yakılsa, ben yine illallah derim. Herkes taşlar atsa bana, herkes taşlar atsa bana, hep millet olsa bir yana.